บุ๊กทูห้าสิบสี่เพนกสเดชันคตุรซื้อของพิรกินเนผมต้องการซื้อของขวัญ Aš n o r ė č ชิวพิรกติโดว a n แต่เอาที่ไม่แพงมาก bet kā nors nebrangaus อาจจะเป็นกระเป๋าถือ gal rankinė คุณอยากได้สีอะไร kokios spalvos norėtumėte สีดำสีน้ำตาลหรือสีขาว juoda ruda ar balta ใบใหญ่หรือใบเล็ก didelė ar maža ขอผมดูใบนี้หน่อยได้ไหมครับ ar galiu šitą pasižiūrėti ใบนี้ทำมาจากหนังใช่ไหมครับ ar ji odinė หรือว่าทำมาจากพลาสติก ar ji iš odos pakaitalo ทำจากหนังแน่นอนครับ žinoma iš odos ใบนี้คุณภาพดีมากครับ tai labai gera kokybė และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริง ๆนะครับ ir rankinė tikrai nebrangi ผมชอบครับ ji man patinka ผมเอาครับ Aș ia perco. ผมจะเปลี่ยนได้ไหมครับ ถ้าต้องการ Ar prireikus galėsiu ją pakeisti kita? ได้แน่นอนครับ Savaime suprantama. เราจะห่อของขวัญให้คุณ Mes ją supakuosim kaip dovana. ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นครับ štai ten yra kasa